regionalni San Radio Loznica. Obrazovna kulturno zabavna radio emisija za mlade, znanjem do zdravlja i uspeha. Emisiju su finansira Grad Loznica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je odobrio sredstva. Poštovani slušalci regionalnog San Radija, želimo vam dobar dan na početku prvog izdanja radio emisije obrazovno-kulturno-zabavnog sadržaja Znanjem do zdravlja i uspeha. Emisija je namenjena mladima, a sufinansira je grad Loznica. Na samom početku naše emisije predstavit ćemo vam jednu mladu, talentovanu devojku iz našeg grada. U pitanju je Ljubica Marković a sa njom danas govorimo u našoj radio emisiji. Upoznaćemo se sa njenim talentom, ali saznaćemo dosta toga i o filmu koji je snimila zajedno sa svojim bratom. Pa umeđu vremenu sam nastavila da nagojem te svoje talente. Zapravo e, mi ćemo danas pričati o onome o čemu smo pričali i prošle godine s tim da si se ti malo još nadogradila i da si tako vremenu počela još nešto da radiš. Pa da, tako? postizala sam i veća rezultata što je i cilj moj bio u suštini da ne stagniram. Da podsjetimo naše gledalce, ti si otprilike pre godinu dana snimila film o našem gradu, koji traje oko tri minuta, u okviru jednog eh, značajnog festivala u Srbiji, koji se održava svake godine. Koje je takmičenje u pitanju? U pitanju je takmičenje RAF Challenge, eh, koje se svake godine održava na Računarskom fakultetu u Beogradu i to je u tri kategorije. Ja sam i ove godine učestvovala u trećoj kategoriji video. I sve si bolja i bolja. Prošle godine si osvojila treće mjesto na tom takvičinu. Da, ove godine drugo. Čestitamo na tome. Hvala. Sljedeće godine, nažalost, nećeš moći da učestviš. Da, neću moći zato što e, gubim tu privilegiju jer neću biti srednjoškolac, mhm. ali svakako je Eh, ću i dalje imati veze sa tim fakultetom zato što ga upisujem. Mhm. I si još uvijek, je li tako, učenica gimnazije Vukaradžić? Da, još čitala dva dana. <laughs> <laughs> Pa smo mi iskoristili da te pozovemo dok ne završiš školu, da dođeš kod nas i da nam ispričaš eh, nešto o tome. Šta si radila ove godine na takmičenju? Tema je bila moja ulica, je li tako? Prošle godine je bio moj grad. Da. Eh, koja je razlika? Šta je bilo teže uraditi, ulicu ili grad? Pa možda je bilo teže ulicu, zato što imam više glumaca, a i ove godine trebalo je uskladiti ono što se traži, zato što... Kakve e, su propozicije? Šta se tražilo? E, pa tražilo se da bude video od tri minuta najviše e, i zato je bilo teško upakovati sve to u ta tri minuta, ali nekako sam uspela i to ne bih uspela da nije bilo glumaca, to je bio moj brat i njegovi drugari iz ulice, moj otac i moj deda. moj deda i oni su sve to, potrudili su se da me poslušaju da bi sve to ispalo kako treba. Što si ti sve zapravo u tom filmu? Režiser, scenarista ili tako? Pa u suštini sve, sem glumca. Zašto ne i glumac? <laughs> Pa zato što je to već malo... Malo je komplikovano tako da, biti iza i ispred da. kamere, ali... Da što kaže, karijera je pred tobom, tako da nikad se ne zna, možda te naša publika bude vidjela ispred kamere. Hajde još da pričamo o snimanju tog filma, to je sve trajalo jedan dan, je li tako? Uspeli ste za jedan dan da snimite film? Pa da, e, ta e, predprodukcija je trajala jedan dan, ali postprodukcija je trajala više dana, možda pet, mhm. šest. E, što se tiče ovog prvog dela, rekli smo već da su u njemu učestvovali i tvoja porodica i prijatelji, jel tako? A što se tiče e, postprodukcije i montaže, svega toga, to si sama radila, jel tako? Da, da, Hajde da kažemo nešto o tom prvom delu. Kako ste uspeli da se uskladite? Što se tiče onog prvog filma, je samo tvoj brat, jel tako? On je zajedno sa tobom radio, jel sad bilo dosta komplikovanije, jer više ljudi... Pa bilo je, zato što e, teško je malu decu ono, naterati nešto da rade, što znači, je njima nejasno. Znači, mali uzrast je bio prisutan. Da, da, da. To je problem zato što teško njima objasniti neke stvari, ali zapravo, kako sam očekivala, sve super ispalo. Mhm, mhm. Uh, I baš su bili dobri, mislim, poslušali su. Jel tu ima i teksta koji oni izgovaraju? E, nema, nema teksta. Ima dole kao pesma koju sam ja napisala mhm. kao slobodan stih koja prati e, čitav video. Uglavnom, u suštini, tu sam htela kroz tu decu da prikažem neku poruku a to je poruka da treba da pratimo pratimo stvari koje nas čine srećim, a te stvari su male stvari koje samo možemo kao deca da opazimo. E, to sam zapravo i u prošlom filmu pokazala, sad u ovom slučaju sam pokazala i e, tog subjekta koji zapravo se priseća svih tih dana u mladosti i kako se zapravo ništa nije ni promenilo. Mhm, mhm. Da li se to odnosi na tebe, na tvoje detinstvo, kako si se ti sećala detinstvo kada si pa, bila mala i te ulice ili po tome si sve radila, je li tako? Da. da, da. Divan film. Nisi hvala. ti džaba osvojila drugo mjesto na takmičenju, je tako? Se. Kakva je bila konkurencija inače? Pa mogu priznati da je konkurencija bila velika i stiglo je na nivou takmičenja preko 100 radova. E, međutim, u svakoj kategoriji je bilo nekoliko finalista. U mojoj trećoj kategoriji je bilo 11. Tako da Mislim da su svi zaslužili. U žiriju je, prepostavljam, bilo više ljudi. E, da, da, da. To su stručnjaci iz različitih oblasti, je li tako, koji su ocjenjivali. Šta su oni, na koji način su to oni ocjenjivali? Da li ste vi mogli da čujete šta oni govore? Da, da, pa mi smo morali prvo da odbranimo taj rad i mislim da je to dosta značilo u tome kako će se plasirati. Mhm. U suštini tu su bila tri člana žirija, da, tri člana žirija i postavljali su neka škakljiva pitanja, da vide prosto da li sam... Kao, na primjer, kako pitanje? <laughs> Pa, na primjer, e, koje si efekte stavljala, koliko si efekata stavljala. E, čak su mi pitali e, da li ta deca stvarno, da li su stvarno apsolutna mašinerijama kao što navodim u filmu, što je zapravo istina. Pošto se stalno igraju na tom stovarištu i prosto ništa nije laž ono što sam rekla u filmu. Ti si e, zapravo odabrala svoju ulicu u kojoj živiš, tako, to je ulica Ljutice Bogdana. Da li si se možda dvoumila pri izboru, je li bila još neka ulica u opciji ili si pa- odmah znala da će to biti ta ulica? Dvoumila sam se da potražim neku ulicu u gradu koja onako možda E, školski primjer ulica, da kažem, da je onako prava, da je, ne znam... Uredna. Da, da. Ali ovo je najobičnija naseljska ulica, da kažem, i nema ništa specijalno što bi je izdvajalo, ali prosto ona je za mene draga i onda sam odlučila baš nju. Kakve su bile pripreme za snimanje tog filma? Jeste se možda potrudili da još ulepšate ulicu pre početka snimanja ili je snimljena onakav kakva je pa i Pa ne baš, baš naprotiv, ja sam snimila i neke mane ovako, naprimjer rupe na putu, ali to sve u u korist poruke koju treba film da nosi, a to je da to nisu bitne stvari. Dakle, nije bitno materijalno, već ono drugo. Da, da. <laughs> Došla je na red i montaža tog filma koji ste zajedno snimili. E, čuo sam da je tu bilo poteškoća da pronađeš program pomoću kojeg ćeš da, da snimaš. Je li ti možda neko pomogao u tome ili si se sama snašla? Na koji način? Pa, u suštini sam uređivala onim najosnovnijim programima Windows Movie Maker. E, što se tiče poteškoća, imala sam nekih tehničkih problema ovako. Tu mi je pomogla profesorka Biljana Marčelja, da to popravim. To je profesor, prepostavljam, informatike. Informatike, da. da, Tu mi je ona dosta pomogla i što se tiče ostalog... Koliko ti pomaže internet? E, znamo da postoje ti pa različiti... Pa dosta, dosta mi je pomoglo zbog YouTube-a. Recimo na YouTube-u sam mogla da vidim neke da kažem, forica da ih ubacim u mm. video i... Da li se taj tvoj film e, može pronaći i na YouTube-u ili ne? Ne. E, Možete se pronaći na e, YouTube kanalu Dobre Voje i e, Dobre La Pantelica, običaj Rađevina. Inače, kad smo kod njih, mi sarađujemo nadamno sa Pantelićima i velika smo im podrška, ali oni su također tebi bili velika podrška pre otprilike nekih mesec dana, je li tako? Kada si gostovala u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije. Da, da. Kod njih. Da. Pričajnemo o tome. Pa oni su me pozvali da snimimo to, pošto su oni reporteri RTS-a e, i snimaju te e, znake kraj puta. E, I to smo snimili u istoj toj ulici gdje sam i snimila film. U suštini to je bio mini intervju gdje sam ja rekla ono najosnovnije. Tu su intervjusali i mog brata kao glavnog lumca. Da. Koliki je to bio izazov za tebe? Ti imaš iskustva ili tako gostovala si pre toga i kod nas? Pa oni su odradili jedan kratak intervju u kome sam ja ispričala najosnovnije stvari kako je sve to teko kao sad vama ovdje što sam mhm. ispričala. E, I tu su snimili tako neke kadrove, prosto ulica, kako zapravo ne izgleda uživo, da kažem. E, I snimili su intervju i mog brata kao glavnog glumca mhm. i eto možda diplomu tu kao dokaz nekim. Posle toga usledile su i reakcije, pretpostavljam, kod eh, tvojih najbližih, eh, kod porodice, prijatelja, pa svi su bili ponosni. Gledali su to, je li tako? Da. <laughs> je li njima to zanimljivo? Je li te podržavaju ćemo to? Pa jeste ipak. RTS, mislim, mhm. ozbiljna medijska kuća. To je za mene prvenstveno jedan veliki uspeh. Kako tvoj brat komentariše sve to? On je učestvovao u snimanju filma i prošle godine i sada. Da li kreće tvojim stopama ili... <laughs> Pa, žiri je prokomentarisao na takmičenju sljedeći put, od otprilike ga vidimo kao glumca. <laughs> Možda ćeš ti biti ispred kamere, ako je to dozvoljeno da budeš. Ovaj, uglavnom, on je na početku, kad je video prvo vide, pošto su to sve i isečice, on je mislio da će to biti loš film, da to ništa neće valjati, međutim, to je sve postprodukcija učinila da to izgleda kako valja. Da. I onda se pokajao što je tako mislio. Pa dobro, bit će vremenom kako vremenom... Tražio je da on dobije nagradu. <laughs> pa eto, sljedeće godine ćemo verovatno i njega ugostiti u studiju. Ti ćeš mu pomoći da dođe do nas, jel tako? Naravno. <laughs> Verujemo da to njemu neće teško pasti, pošto ima iskustva pred kamerama, tako da verujem da, da će se dobro snaći. E, pa za fotografiju i crtanje, e, isključivo portrijeta, mada sad zbog priprema za fakultet moram da e, crtam i ostale pravice, da kažem. Mhm, mhm. Posebno, u posljednje vrijeme se bavim fotografijom koja je od hobija... Kako tip fotografije to? Umetnička fotografija? Pa umetnička i portretna fotografija mhm. i u posljednje vrijeme od hobija je to postalo i neki posao, da kažem. Tako da je mogu prosto da dobijem neki džeparac, da ne moram svod roditelja da tražim. Koji ti pomaže ili tako između ostalo da snimiš i film? Da, dakle, da, da mogu da uložim, jasno, jasno. I eto, u suštini radim tu portretnu fotografiju, ponekad neki pejzaž uradim, minimalizam, makrofotografija. Počela sam i da slikam i rođendane i punoletstva mhm. i to mi dosta pomaže, ta promocija tu se možda javlja i neki preduzetnički duh, pošto to prikazujem i na Instagramu i onda... Inače, ti nisi stigla danas da nam doneseš te fotografije, jer si imala dosta obaveza u školi, sve se bliži kraju i pripreme za fakultet ali e, možemo da usmerimo naše gledalce da sve to mogu da pronađu na Instagramu, je li tako, da, i na Facebooku sve tvoje radove, na kom profilu? E, Ljubica Fotograf i Ljubica drawings. Tu inače postoji i tvoj kontakt e, broj na koji mogu ljudi da ti se obrate ukoliko žele da i njihove svečanosti da, ti snimiš, je li tako, <laughs> iz tvog ugla. Da. Kada obrađuješ te fotografije, da li koristiš neke efekte, neke tehnike pa, ili su Photoshop. baš onake kako i Da, koristim Photoshop uglavnom, ali ne menjam stvari na kakve jesu, nego prosto dodajem efekte, neke poboljšanje boje, valera i što. Kakva su tvoje iskustva sa terena? Verujemo da su ljudi različiti i da pogotovo devojke žele možda drugačije da izgledaju nego <laughs> što su u prirodi. Pa dobro, ja... Jel mi izlaziš u susret? Pa zavisli. Jesi imala možda neke specijalne zahteve? <laughs> Pa nisam do sada, ali ja njih na neki način ubedim da treba da bude onaka kakve jesu i potrudim se da izvučem maksimum iz njih jer mislim da svakog može da se izvuče maksimum i da svako ima neki potencijal za modela i to je zapravo i cilj dobre fotografije da od osobe koja nije profesionalni model napravite profesionalni model. Ali je jako važna ideja, je li tako se snima? Da, da, da, naravno. Gdje ti pronalaziš inspiraciju? Pa inspiraciju, inspiraciju pronalazi umetnosti generalno i u ljudima. Ljudi prosto imaju nešto to čime plene, energija, prosto to izazeva u čoveku inspiraciju i onda nekad i nije problem pronaći. Šta je lepše i lakše, fotografije ili crtež? Uh, pa to je teško. <laughs> Pa, mm, zavisi, zavisi šta se radi, zavisi mhm. da ako je neki izazovni portret, fotografiji, ako izazovni eh, portret u crtanju, zavisi. Je li postoji ta neka kombinacija da se, na primjer, napravi crtež na osnovu pa fotografije? Pa može, može. Radila sam recimo uljanim ovim akrilnim mhm. bojama na osnovu svoje slike neke. Mhm. Eh, I radila sam recimo eh, saradnju sa jednim našim umetnikom Aleksandrom Ilicom mhm, Artom gdje sam slikala njega sa njegovim radovima. Tako da u suštini to je bila jedna zajednička uzajemna promocija. Tako da je to, nadam se, dosta pomoglo i meni i njam. Vi ste inače svi povezani, je li tako? Da, da, da. Kao što su u muzici, tako i u e, slikanju, crtanju, fotografiji, tako, svi se znate. Da, naravno. Pa čak se poznajete i e, ti i naš e, snimatelj u studiju, je li tako? Da, Imali ste priliku da se upoznate na jednom od terene, je li tako? da. Ljubica, šta još možemo da kažemo našim e, gledalcima do sljedećeg našeg e, susreta? Ono što sledi jeste fakultet, je li tako? Ti si odlučila za koji fakultet? Za računarski fakultet u Beogradu i to smije računarski dizajn. Mhm. E, ti si nam pre početka ovog razgovora nešto i rekla otprilike šta će se tamo dešavati, šta ćete učiti. To će biti sve vezano, je li tako, za ovo što već i radiš? Da, naravno. Pa ja prvenstveno gledam da učim ono što volim, jer tako mhm. smatram da ću jedino održati fokus na svojim uspesima. E sad, tu se uči dosta stvari koje mene interesuju. To su grafički dizajn, dizajn generalno. I tu ima animacija, ilustracija, videoprodukcija, muzička produkcija, web dizajn. U suštini, to je jako e, perspektivno kada se sve spoji, tako da se nadam i dobrom zaposlenju nakon završetka. Postoji velika mogućnost da radiš i posao koji mi sad trenutno radimo, ali tako? Da, vidjet ćemo. Medij, koliko ti je to interesantno? Da. Pa vidjet ćemo i to mi je interesantno sad kako vreme prolazi i vidjet ćemo gdje se bude najviše pronašla. Verimo da ti imaš nešto onako već u glavi šta bi voljela da radiš kada završiš pa, fakultet. Pa otprilike, da, otprilike imam neku viziju. Možeš da nam otkriješ to? Pa ne bih, još nekad to <laughs> ostane za nadzijenje dobro, pa to će biti sjajna prilika da se mi ponovo vidimo u našem studiju i da pričamo i da pustimo ove snimke od pre nekoliko godina, da se podsjetimo na tvoje početke. Ti si i sada sjajna, imali smo priliku sve to da vidimo, a možemo zamisliti kakva ćeš biti za nekih deseta godina. <laughs> Ljubice, puno ti se zahvaljujemo na ovom razgovoru. Hvala vam. Želimo ti dosta sreće u daljem školovanju i uspeha, naravno, i eh, pozdravi brata i porodicu. Hvala, hvala. U nastavku prvog izdanja radio emisije za mlade znanjem do zdravlja i uspeha govorit ćemo upravo o zdravlju. Ovog puta tema su zubi. Kako mladi da očuvaju zdrave zube? I koliko se radi na tome u našem gradu, posebno u osnovnim školama? Pored stomatološke ordinacije u Antinoj školi, van doma zdravlja radi još nekoliko ordinacija. U Banji Koviljači, Lešnici, školi Kadinjača, Srednjoškolskom centru, a do kraja godine očekuje se otvaranje i ordinacije u Jovancvić školi. Najavio je dr. Slavoljub Stanojević, šef dečije preventivne stomatologije, i dodao da se svake godine u nedelji oralnog zdravlja promoviše značaj preventive u ovoj oblasti među najmlađima. Čas mi je da vas mogu obavestiti da smo se u proteklom periodu potrudili da se organizacija školskih ambulanti kao i sektorskih ambulanti bude na zavidnom nivou, isto onako kao što je i u Domu zdravlja. Deca se u ovoj nedelji motivišu na taj način što im se e, zadaju zadaci da nam e, ukažu svojim crtežima, pesmicama, na sve one probleme koje oni imaju u održavanju oralne higijene, u strahovima oko popravke zuba, kao i o svim onim problemima koji su vezani za dečiju i preventivnu stomatologiju. Ove godine mi je čast da vas upoznam da u narednih mesec dana E, dobijamo troje novih kolega, specijalista, dvoje iz dečije preventivne stomatologije i kolegu iz ortopedije Vjelica, tako da ćemo kao služba stomatološka i kao ja, kao šef dečije i preventivne, imati e, najjaču ekipu u gradu, znači e, nijedna ordinacija privata neće moći da konkuriše našoj dečije i preventivne stomatologiji, Znači imat ćemo dvoje specijalista ortopedije Vilica i dvoje specijalista dečije i preventivne stomatologije E, smatram da je to najvažnije, znači kadrovi su najvažniji, a mi ćemo se truditi da i oprema, kao što vidite, e, ordinacije su sređene, materijala ima dovoljno, roditelji su obavešteni o tome kakva su njihova prava. E, pokušavamo da deci razbijemo strah od stomatologa, sa kolegama razgovaram u smislu da decu dovode kroz razgovor, kroz jednu priču da im objasne šta to znači pravilna oralna higijena i šta je važno u prevenciji bolesti zuba. Stomatolog Boris Pajić koji radi u školskoj ordinaciji kaže da pored ukazivanja na značaj redovnog održavanja higijene zuba, insistiraju i na sticanju ispravnih navika kod dece, naravno uz veliku pomoć roditelja. Ja vam kažem, raditi sa decom je dosta zahtevno, s tim što je naravno i e, ispunjujuće e, mnogo, mnogo više nego što je to u radu sa odraslim moguće. Pre svega je bitan pristup detetu i analiza same ličnosti deteta radi stvaranja poverenja i to je ujedno i najteži deo. Kada poverenje zadobijemo, onda ostale stvari idu već sledstveno same po sebi, da kažem, teko. Vi gradite praktično taj dobar put e, deci za kasnije. Pa trudimo se da, da zdravstveno-vaspitnim radom i terapijskim radom, naravno stomatološkim, postignemo što veće efekte za stvaranje ispravnih navika, higijenskih kao i navika u ishrani, koje će kasnije ostati kroz život, nadam se, učenicima ove škole i predškolskim uzrastima koje također obilazimo po predškolskim ustanovama. Evo danas eh, pominjete taj vaspitni rad, ovo što ćete danas uraditi i govoriti E, u okviru je 29. nedelje zdravlja usta i zuba i doktore na čemu ćete posebno insistirati? Da vam kažem, treća nedelja maja je nedelja kada se već 29. put obeležava nedelja zdravlja usta i zuba. Ove godine je to neki slogan koji glasi čuvamo zdravlje naših zuba od najranijeg perioda i otprilike će baciti akcenat na mogućnosti koje stomatologija, moderna stomatologija pruža da se deci preventivnim zahvatima omogući što duže stanje zdravih zuba, pre svega mislim na stalne zube. Tu će biti jedan osvrt na zalivanje fisura kao posebnu bitnu intervenciju koja može da ima veoma jake reperkusije ako se pravovremeno obavi sa detetom određenog uzrasta. Svi mališani iz prvog razreda Antine škole dobili su na poklon četkice za pranje zuba, ali i savete kako ishrana može da utiče na oralno zdravlje uz naglasak na upotrebi svežeg povrća i voća, posebno šargarepe i jabuke, koje uz vitaminske vrednosti svojom črstinom putem žvakanja čiste zube i masiraju desni. Obrazovno kulturno zabavna radio emisija za mlade, znanjem do zdravlja i uspeha. I danas ćemo vam predstaviti jednog mladog talenta iz našeg grada. To je učenik osnovne škole Anta Bogićević iz Loznice, on je prvi razred. Njegovo ime je Petar Bulatović. Petre, dobar dan i dobrodošao kod nas. Dobar dan. Reci nam Petre, kako je tebi ovdje u našem studiju? Pa lepo. Lepo. Gde je lepše, tamo na pozornici gde si recitovao ili ovde u našem studiju? Iskreno. Pa ovde. Ovde, je li tako? <laughs> Manja je gužva ako ništa drugo, tamo vas je bilo puno, ali to tebi nije smetalo da pokažeš tvoj vrhunski talenat koji će i naši gledalci moći nešto kasnije da i sami pogledaju i vide i uvere se u to. Ti si E, zaista fantastičan recitator. O tebi smo čuli dosta toga lepog, e, da si sjaja na sceni, da si se dobro pokazao i u krupnju, je li tako, na jednom takmičenju. O tome ćemo pričati. Reci nam, e, za početak, kako si se ti odlučio za recitovanje? Ko ti je pomogao u tim prvim koracima i ko je prepoznao taj tal talent kod tebe? Pa, mama, mama je prva prepoznala da ću ja to moći da uradim lepo i da lepo recitujem. Je li imala ona neki savjet na početku kada si ti krenuo da se baviš e, recitovanjem za tebe? Kako da se ponašaš na sceni, kako da gledaš u publiku, Pa jeste. Šta ti je rekla na tom početku? Pa rekla mi je samo sve lepo da nema nikakve treme mhm. kao, da, kao da ja recitem sa njom. I ti uvek imaš taj osjećaj da je ona tu blizu tebe i da ti pomaže i onda i nema treme kao što nema ni danas, jel tako? Da. Nema nikako. Jel ti možda smetaju ove kamere? Ne. Ne. Svetlo? Ne. Ne. <laughs> Ništa ti ne smeta, to je sjajno. Meni je trebalo dosta vremena da se naviknem na sve to, možda i još uvek <laughs> nisam skroz navikao, ali vidim da si ti sjajan i da ti zaista lepo ovdje pred kamerama poziraš i da nemaš nikakvu tremu. Ma, nemam <laughs> nikakvu tremu. nikakvu tremu. Hajde malo da pričamo o tvojoj školi. Ti si učenik osnovne škole Anta Bogićević, je li tako? Prvi si razred, tek si krenuo sa školom. Kako ti je u školi? Kakvi su časovi? Koji predmet ti se najviše dopada? Osim srpskog, naravno. <laughs> pa ja Mm, pa ja volim i da recitujem i da glumim, ali moj omiljeni predmet je matematika. Matematika, je li tako? Ti si nam pre početka ove emisije rekao da si e, krenuo i na jedno takmičenje, je li tako, iz matematike. Kako takmičenje u pitanju? E, pa kengur. Kengur i tu si se oprobao, je li tako? Matematika ti ide sjajno. Dobro. Pored recitovanja i gluma, je li tako? Šta voliš da glumiš? Kakve likove? Si možda učestvo u nekoj školskoj predstavi, priredi? Da. Pa jesam. Jesi. Koji lik si glumio? Pa u Snežani sedam patuljaka po spanka. Po spanka. I kakva je to uloga bila? Kako si se pokazao? Šta ti je učiteljica rekla? Pa sve mi se spavalo, <laughs> nešto. Nije ni bilo toliko teško u učiteljica. A svi patuljci su tu prosili Snežanu. Aha. I tebi se dopala ta tvoja uloga, taj tvoj lik? Da. Pospanka, je li tako? Pored toga jesi možda još tumačio nekog lika u nekoj predstavi? Pa... Za sada nisi, je li tako? Pa dobro, tek si krenuo. Mm, da. Ali recitatorstvo je nešto što te najviše, je li tako, zanima i tu si se najbolje i pokazao. Mm, e, prva pesma koju si odrecitovao, sećaš li se, koja je to pesma bila? Kada si prvi put nešto odrecitovao mami, na primjer. Sećaš li pa se? Pa mami, na primjer, nema za mačke škole. To je neka lepa pesmica, kratka, ali tako, ko je to napisao, je znaš možda? Mm, da. Jel možeš sad neki delić da nam izrecituješ te pesmice? Pa... Ako se sećaš. Može. Može ili tako? Ajde, slobodno. Nema za mačke škole. Kuda ćeš s torbom? Upita miru mačka. U školu, džak sam. Ovo je torba džačka. I ja bih s tobom... Mačkine oči mole, ne možeš draga, nema za mačke škole. Mački je dosta da zna presti, da zna loviti, da, se, da, da zna jesti, da se zna verati i da mjauče. A to sve mačke kod kuće nauče. Gotovo. Bravo. Cela. <laughs> to je cela pesmica. Kratka je za razliku od one druge koju ćemo nešto kasnije da čujemo, koja je zaista dugačka i svaka čast tebi na tome što si uspeo to da savladaš i da naučiš pesmicu. Ovo je zapravo bila jedna od prvih pesama koje si recitovao, a onda si se malo ozbiljnije posvetio recitovanju i pripremao si se za jedno takmičenje koje je održano u Krupnju, je li tako? Kad se to takmičenje održalo skoro ili... Pa prvo sam prvo sam otišao na školsko takmičenje. To je bilo u Loznici, je li tako? Da, pa, Sam oti, pa sam na tom školskom prošao. Dobro. Sljedeće je bilo opštinskom. Mhm. Mm Ja sam tu, tu recitovao kao i stalno, ali sam malo se zbunio i meni publika aplaudirala. Dobro. Ja krenuo da silazim sa bine. Dobro onda mi žiri rekao da se vratim i ja se vratio, nastavio, završio i prošao. I prošao. A tamo u Krupnju nisam prošao, ali meni to nije važno, bilo, bilo mi je važno da sam prošao da sam se igrao i da sam lepo recitovao. Da si se zabavio na sceni i kada si pogledao u publiku, jesu oni bili zadovoljni, jesi dobio veliki aplauz? Da. Šta su ti posle rekli posle tvog nastupa kad si si išao tamo među publiku? Je li ti prišao neko da te pohvali? Šta ti je rekla mama? Pa, mama mi... Mama me <laughs> poljubila i rekla mi bravo. Bravo, je li tako? Bio si sjajan. Bio si sjajan. Da. da. A da li ti uvek kaže, malo samo popravi još to, mogao si to bolje, sljedeći put gledaj to da popraviš? Jel pa na takmičenju mi to nikad ne kaže, mhm. zato što na takmičenju stalno dobro recitam, ali kod kuće mhm. nekad kad vežbam tu nekada pogreši. Da, a eto pomenuo si to vežbanje kod kuće, koliko je to važno, ti vežbaš i u školi, jel tako, sa učiteljicom, ali i kod kuće. Kod kuće ti mama pomaže, koliko vremena provodiš vežbajući sa mamom? Pa jedno oko, ne znam koliko, Koliko si se pripremao, na primjer, za ovu pesmu koju si recitovao na takmičenju? Pa, sedam dana. Seda... Ja, više, više. Više, ali dobro, niste svaki dan baš vežbali, neka ste se ne malo i svaki dan. odmarali od toga, je li tako? Malo smo se i odmarali. Eto, pomenuli smo taj tekst koji je zaista dugačak, deset strofa ima ova pesma, je li tako? Da koliko je, sedam dana, je li tako, za sedam dana savladao si svih deset strofa? Da. Jesu sve onako bile jednake za naučiti ili ti je neka baš bila onako malo teža za savladavanje? <laughs> pa, ne, sve mi je bilo isto. Ide ti lako pamćenje tog teksta, je li tako? Da. A to ponašanje na sceni, evo, videli smo da ti imaš tako te lepe pokrete pa poglede negde tamo. To ti je mama pokazala najviše, je li mm, tako? Da. Dobro. Mama mi kaže stalno, Petre mora mimika, uh ne sme bez mimike. Uh Dobro, da bi to sve izgledalo onako kako treba. Da. Da. A reci mi, da li je mama tvoja najveća podrška ili ti još neko od familije pomaže? Jel se i tata nekad umeša da i on tu malo pomogne oko recitovanja ili se on drži po strani? On samo pa aplaudira. Pa ne, on, on kaže da, da li je dobro, ali mi je stalno rekao da sjajno recite. Njemu je to sve sjajno, je li tako? Da. A osta, ostatak familije, jesi ti sam ili imaš batu ili seku? E, pa dobit ću brata u avgustu. Aha, e, se raduješ zbog toga? Da. Jel pripremaš možda neku pesmicu za batu? pa već sam pripremio već si pripremio, ali nećemo još jel tako da je recitujemo kad stigne Bato, onda ćemo ponovo da dođeš ovdje u studio pa da tu pesmicu, pesmicu izrecituješ specijalno da. za Batu jel tako? Mhm. da. a ti si nam sada pripremio tu pesmu da nam odrecituješ sa kojom si se predstavio u krupnju na takmičenju, jel tako? Mm kako se zove pesma? E, pesma se zove Ljutito meče ko je napisao tu pesmu? Branislav Crnčević. Mhm. I ti ćeš sad nju da nam izrecituješ, je li tako? Da. Izvoli. Ljutito meče, Brana Crnčević, Mesec obukao čizmice žute, Oblaci obukli plave kapute, Pa cele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče. Zamišljeno već treće veče gleda u zvezde. Meče se ljuti već treći dan što ga teraju u zimski san. I zamišljeno stalno čuti tata se ljuti, mama se ljuti i svi mu vele. Otkad postoji med i pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita. Kad lišće sasvim, sasvim požuti i sneg napada iznad ritana a meče ćuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli. Kad svet od snega sasvim pobeli. Tata se ljuti, mama se ljuti, a meče ćuti. Odjednom meče ljuti to reklo, šta ga je peklo? Neću da spavam. Neću i tačka. Zašto ne spavaju zec i mačka i ptica za naših glava? Zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo što sam meče. Sad mama ćuti i tata čuti i svi su strašno zabrinuti. Meče se ljuti, uzeću, kaže, trotinet ide među decu, me, ide među svet, neću da spavam, neću i tačka. Što ne spavaju zec i mačka? Mesec obukao čizmice žute. Oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebom jezde. A jedno meče, već treće veče, neće da spava. Gleda u zvezde. Hvala ti puno što si bio gost u našem studiju. Poštovani slušalci regionalnog San Radija Loznica, bilo bi to sve za danas u našoj prvoj radio emisiji Znanjem do zdravlja i uspeha. Ovo je obrazovno-kulturno-zabavna radio emisija za mlade koja se emituje na našim talasima, a sufinansira je grad Loznica. Predlažemo da i dalje ostanete uz naš radio i da nas pratite u drugom izdanju radio emisije Znanjem do zdravlja i uspeha regionalni San Radio Loznica. Obrazovna kulturno zabavna radio emisija za mlade, znanjem do zdravlja i uspeha. Emisiju su finansira Grad Loznica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je odobrio sredstva.